Claudia Francesca Erusca estis soprano, componistino, organistino music instruistino de la deksepa Arcento si naskiĝis en 1593, probable en Lugano au Locarno, Svislando, kiel sugestas la biografio de la ordeno de y monaginoi vercita circau 1684. Tiu sama fonto sigas nin che Claudia Francesca ricevis successan musican educadon Jaime. Siei que patroi bone educis sin cae igis sin lerni musicon cum bona fundamento, char si componas, cantas kiel soprano, cae en sia iunaggio si estis tre laudata. En l'agio de dudec quindiaroi, si eniris la abateion umiliate Santa Caterina de Brera en Milano, Italio. Shainas che la tuta familio de Claudia Francesca, la unclinoi, cusinoi, caige fratoi, promesi sia in votoin cuni cun si en la sama abateio Santa Caterina. Estas conatai la nomoi cae activetsoi de triel schiai gefratoi. Dun la longa tempo kion schi pasigis en la convento, Ruska distinguigis prosia intelligentetso cae laboremo. Schi si pobis calculi, cae chiam estis ocupita in servo cae instruado. Schi estis virino tre prudenta. Schi havis bonan memoron Si plenumis sia metion cum granda diligentezzo. Malgrau tiui virtoi, cae nerri riprocev la conduto, si neniam estis altigita al rango de abatino, eble pro sia delicata constituzio, quiu male al si exemple ce esti la matena in laudoin. En la si si multa multan jarojn al musica practicado, cae al instruado de canto cae orgel ludado. Uno el music studentinoi, estis la fratulino Angela Confaloniera, spirite talenta monajino, kiu reguli scribis leteroin al cardinalo Federico Borromeo. Intertio y trovillas uno de dudegnau en quiuxi, nome de Claudia Rusca, petas permeson por dedichi ali Vercon. Con Confaloniere scribis, la monagino Rusca capablas componi musicon. Si componis in motetojn kaj i fratoi estas presanta ilin. ili volas dedici sian vergoin al via ilustra honoro, kiel dank sprimon, kiun oni shuldas al vi, pro la bombo lemo, kiun vi montras al nia monaheio. Ci tiui pezzoi estis tre laudatai, ci tiu virino estas tre spirita, cae mi pensas che ili estis componitai cun granda piezzo. con Confaloniera Scribis a la Cardinale Anstata Urusca, Charli plibone pli bone Dum la Musica la música agado y Componado en la convento de Milano estis Controlita de la cardinalo Federico Borromeo, referenza figuro en la Eclesia gvidado de la monaginoi. li devis certigi che ciu musico presentita tie enfasis pentofaron cae humiletson. Li volis directi la musica nagadon de la convento, certigante che gie lernado helpis la monaginoin atingi cae musican sipovon cae religiesan spiriton. La verco un Claudia Francesca Rusca dediĉis alla cardinalo, kalvinaro, estis eldonita en Milano en 1630 cun la titolo Sacri concerti a 1, 2, 3, 4, 5 e 8 voci e canzoni francesi a quattro voci. Gi estas impona collecto de prescau tride corusai cae instrumentan concertoi, vesproi cae motetoi, cioi iras de unu vociai motetoi en moderna stilo, gis hoc vocea gloria en venezia stilo. Cune con citiui estas du instrumentai franzai canzonoi, cioi estas la plei fruei conatai cae conservitai instrumentae vercoi de Virino. Citiu musico travivi centoin da iaroi cae diversain tragedioin, sed ancorau habeblas codiau. Ili atingis nin, danke a la bonchansa idea de la musicisto Walter Yesinghaus, quiu en la iaro 1930 fotis la solan existantan presitan exempleron el la decsepa jarcento. Post tio, en 1943, la Ambrosiana Biblioteco en Milano estis bombardita, cae la fairo destruis cion, cae ancau la ununuran exempleron de la Sacri Concerti. Nur en 2001 oni trovis cae raportis La existente de de la tuta verco de Claudia Francesca Rusca en la Colecto de Musica Explorado en la itala Svislando. Ĝis estis conata nur parto y por y coruso kaj orquestro. orquestro Nuntempe tiu serio de foto estas u jabebla interrete. Claudia Francesca Rusca pasigis tian tutan vivon en la bateio Santa Caterina, cae mortis tie en 1676 en la agio de octectrillaroi pro apoplexio.